بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم Vinamsabih, vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi, naye ni mwenye nguvu mwenye hikma huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwali alhashr ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار Yeye ndiye aliyewatoa waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu katika nyumba zao wakati wa uhamisho wa kwanza. Hamkudhani kuwa watatoka, nao walidhani kuwa ngome zao zitawalinda na Mwenyezi Mungu. lakini Mwenyezi Mungu aliwafikia kwa mahali wasipopatazamia na akatia woga katika nyoyo zao. Wakawa wanazibomoa nyumba zao kwa mikono yao na mikono ya waumini. Basi zingatieni enyi wenye macho. Walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa la'adhabahum fid الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب kitab na lau kuwa Mwenyezi Mungu asingeliwaandikia kutoka angeliwaadhibu katika dunia na katika akhera watapata adhabu ya moto hayo ni kwa sababu walimpinga Mwenyezi Mungu na mtume wake na mwenye kumpinga Mwenyezi Mungu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين Mtende wowote mlioukata au mliouacha unasimama vile vile juu ya mashina yake. Basi ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kwa kuwa hizi wapotovu. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير na mali aliyoleta Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kutoka kwao hamkuyakimbilia mbio kwa farasi wala ngamia lakini Mwenyezi Mungu huwapa mamlaka mitume wake juu ya wowote awatakao na Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب Mali aliyoleta Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kutoka kwa watu wa hivi vijiji ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya mtume na jamaa na mayatima na maskini na msafiri ili yasiwe yakizunguka baina ya matajiri tu miongoni mwenu na anachokupeni mtume chukueni na anachokukatazeni jiepusheni nacho na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون Wapewe mafakiri wahajiri waliotolewa majumbani mwao na mali yao kwa ajili ya kutafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi zake.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 رؤوف رحيم Na waliokuja baada yao wanasema, Mola wetu mlezi, tughufirie sisi na ndugu zetu walitutangulia kwa imani, wala usijalie ndani ya nyoyo zetu ndani kwa walioamini. Mola wetu mlezi, Hakika wewe ni mpole na mwenye kurehemu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Hashr imeteremka Madina. Sura imeanzia kwa kutoa habari kwamba kila kitu kilioko katika mbingu na ardhi kinamsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila kitu ambacho si laiki naye na kwamba yeye ni mtukufu mwenye nguvu asiyeshindika ni mwenye hikma katika kuendesha kwake na kupanga kwake sharia na katika matokeo ya nguvu zake na hikma yake ni yale yanayosimuliwa na sura hii yaliyowapata bani Nadhir nao ni katika Mayahudi wa Madina Walikuwa hao walisuluhiana na mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kuhamia Madina kwamba wasiwe dhidi yake wala upande wake. Waliposhindwa Waislamu katika vita vya Uhud, walivunja agano lao wakaungana na makoreshi dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hapo ndipo akenda akawazunguka katika ngome zao ambazo walidhani wenyewe kuwa zitawalinda na zisiweze kuwalinda. Tena ndiyo akawafukuza kutoka Madina. Kisha sura inaeleza hukumu ya mali yaliyopatikana kwa maadui bila ya kupigana vita wala kukimbilia kwa farasi na kadhalika. Ikataja kuwa hayo ni ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na jamaa na mayatima na maskini na wasafiri na mafakiri katika wakimbizi waliotolewa kwenye nyumba zao na mali yao. Kisha sura ikasimulia habari za Ansari, Waislamu wa Madina na fadhila yao na jinsi walivyokuwa wanawafadhilisha wahajir wakimbizi kuliko nafsi zao ijapokuwa wao wenyewe wana haja ya hivyo wanavyotoa na sura inataka macho yaangalie zile ahadi za wanafiki kwa Bani Nadhir na kauli yao waliosema pindi mkitolewa nasi tutatoka pamoja nanyi na mkipigwa vita tutakusaidieni basi sura imeofedhehi uongo wao huo udanganyifu wao katika hayo kisha sura ikamalizikia kwa kuwakumbusha waumini kwa yatakikanayo wawe nayo. Nayo ni kumcha Mwenyezi Mungu na kujiwekea akiba kwa siku zijazo za karibuni na za mbali. Na wala wasiwe kama wale waliompuuza Mwenyezi Mungu naye akawasahaulisha nafsi zao. Na ikahitimisha sura kwa kubainisha hadhi ya Qur'ani na ubora wa taathira yake. Hayo ni hivyo kwa sababu aliyeteremsha ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye mwenye asmaul husna majina mazuri kabisa Vitu vyote viliomo katika mbingu na katika ardhi vinamtakasa Mwenyezi Mungu na kila lisiyolaiki naye. Na yeye ndiye mwenye kushinda ambaye hashindwi na kitu, mwenye hikma katika mipango yake na vitendo vyake. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyewatoa waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu Nao ni Mayahudi wa ukoo wa Banu Nadhir kutoka kwenye majumba yao wakati wa kuwatoa mara ya kwanza katika bara Arabu. Enyi Waislamu, hamkudhania kuwa watatoka kwenye nyumba zao kwa sababu ya nguvu zao na wao wenyewe walidhani kwamba ngome zao zitawalinda na mashambulio ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akawatokea katika upande wasio utarajia na akawatia katika nyoyo zao fadhaa kubwa. Wakawa wanabomoa nyumba zao kwa mikono yao ili zibaki kuwa magofu tu na kwa mikono ya waumini wapate kuzivunja zile ngome. Basi yenyi wenye akili, chukueni somo katika haya yaliyowashukia hawa. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu hakuwahukumia kuwatoa majumbani kwao kwa sura hii ya kuchusha, basi hapana shaka angeliwaadhibu katika dunia kwa shida zaidi kuliko huko kwa toa. Na akhera wao watapata adhabu ya moto mbali huku kutolewa majumbani kwao duniani. Hayo yaliwapata duniani na yanawangojea akhera ni kwa sababu ya kuwa wamemfanyia uadui Mwenyezi Mungu na mtume wake. Uadui mkubwa mno. Na mwenye kumfanyia uadui Mwenyezi Mungu basi hawezi kupenya kuikimbia adhabu yake. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Enyi Waislamu, mitendo yoyote mliyoikata au mkaiache imebaki kama ilivyokuwa, basi ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Hapana dawama juu yenu katika hayo ili awape nguvu waumini na wahizi potovu walioziacha sheria zake. Na aliyaleta Mwenyezi Mungu na akayarudisha kwa mtume wake katika mali ya Banu Nadhir hamkuyapigia mbio nyinyi kwa farasi wala ngamia. Lakini Mwenyezi Mungu huwapa madaraka mitume wake kwa watakao katika waja wake bila ya kupigana vita. Na Mwenyezi Mungu ni mtimilivu wa uweza juu ya kila kitu. Alichorudisha Mwenyezi Mungu kwa mtume wake katika mali ya watu wa vijiji hivi bila ya kuwatimua farasi ya ngamia Vitu hivyo ni vya Mwenyezi Mungu na mtume wake na jamaa na mayatima na maskini na wasafiri. Haya ni hivyo ili asiwe mali yakizunguka katika mikono ya matajiri peke yao katika nyinyi. Na anachukupeni mtume katika hukumu basi kishikeni. Na anachukukatazeni basi kiwacheni. Najilindeni na kughadhibika kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Na hivyo yale mali ya watu wa vijiji aliyoyarudisha Mwenyezi Mungu kwa mtume wake wapewe mafakiri katika wahajiri waliokimbilia Madina ambao wametolewa majumbani kwao na mali yao huko maka. Wao wanataraji ziada kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika riziki zao na radhi. Na wanamsaidia Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa nafsi zao na mali yao. Hao ndio waumini wa kweli na maansari watu wa Madina waliomnusuru mtume na wahajiri ambao wamekaa Madina katika maskani zao na imani yao ikawa safi kabisa kabla ya kufika wahajiri wanawapenda wale wageni waislamu waliohamia kwao na wala hawahisi ubaya wowote katika nafsi zao kwa walichopewa wahajiri katika ngawira bali wanawakadimisha wahajiri kuliko nafsi zao ijapokuwa wakiwa wao nao ni wahitaji na mwenye kuhifadhika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu asione ubakhili katika nafsi yake. Basi watu kama hao ndio wenye kufuzu kwa kila walipendalo. Na waumini waliokuja baada ya wahajiri na ansari husema, Mola wetu mlezi, tusamehe dhambi zetu. Sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika imani, wala usijalie kuwa katika nyoyo zetu husda kwa usudu walioamini. Mola wetu mlezi, Hakika wewe umefika ukomo katika upole na kurehemu.